Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 23, 1455 Nilimbag ni Johannes Gutenberg ang Biblia. Ito rin ang kauna-unahang aklat na nailimbag sa pamamagitan ng kanyang naimbentong makabagong paraan ng pag-imprenta o ang tinatawag na movable type may kakayahan ito oh, na gumawa ng maramihang kopya. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.